Hor gaur egun utzi dut, eta beste hogei neska utzi dute ere, apapres. Segitu ginuen eh, jokatzen federal bat ekiparekin, eta pixkanapka, pixkanaka e, neska initzek utzi dute, eta hor eh, kasik guziek utzi dute eh, proiektua ez bada, ez bada ontsa. Gana idu hor, zelak gehiago neska talde erik goi mailan ez ben? Ez, elit batean ez da gehiago izanen, hori sigur da, baina eh, galdera zen eh, ea federal bateko ekipak aviron bai honerekin segituko, edo bakarrik edo e, segituko zuenik, edo ASB-rekin. Eta hor, erantzuna izan da, be, ASB-ek ez zuen nahi lehenik, eta orain, en fet, e, behitze ekipa hori hartu nahi du. Eta hori ez duzuan hartzen? Ez bat, ere ez da egin dute forfe general hori. Gero ez zuten gehiago nahi e, ekip, eh, neska ekiparik goi mailan, donk utzi gaituzte eh, bakarrik. Eta gero orain hiru e, partida falta ziren eta alduren urteko nahi dute behitz hartu krekatik dugu e, gelditzeko erabaki hartu. Zer gara nahi du horrek zure ustez ez dutela gehiago indarrik eman nahi neska batean bai honan? Hori ez dakit e, en ustez politiko e, arazoak dira, ez da ez dira gure arazoak eta ez dira kirol arazoak eta ez dakit zein eh, proiektu, uh, eh, fean, goi mailako proiektua izan den, uh, eh, lehen ortean hori ez dakit. Zut nola bizi duzu hori, ez dakit pena duzu edo ongia izan zineten eta pena bezala ikusten duzu hori? Bai, bai, biziki pena garria izan da, guretzat. Tipidanik harin uh, bian eta masei urtetik goiti uh, ASB-en etu eta ez niz neoiz joan eta ez nintzen joanen, baina hor, nahi dudan bakarra da joaitea eta eta piskat uh, eh, beste eh, zerbaitera pasatzea. Gana idu, uh, eh, hipereskolegen ez dela gehiago, erudbiko uh, neska talde, goi mailako neska Ez, maila uberena beraz, eh, bon, bai honan da, federal batean, eta gero bat duzu, eh, baituzu klub eh, federal bi inguru, e, miarritze, badira hainitz ustalitze, azparne. Zintazuk hori talaziko dugu berba, ezen dako hori egin zinuten, al eskaxia baitzen? Bai, bai, hori zen, duela iru urte, bizpa hiru urte, apeprez, uh, galegiten inginituen euh, ahal batzuk, edo beste, uh, beste ahalak, beste proiektu bat, goi mailako proiektu bat, eta ez dugu neoizukan, eta galtzen ginituen uh, eh, jokalari hainitz. Horregatik dugu greba egin, ez zen uh, urte bateko arazoa, ziren eh, zinez lau urteko, uh, urteko arazoak eta galdu ditugu apoprez, ma bost neska, goi mailako neska, joan dira eta maila ez ginuen gehiago. Guk nahi ginuena zen indarren batzea, uh, aviron baione, uh, baionako udaltzea. Ha ez berekin zerbait, proiektu potolo bat egitea, hori zen gure uh, gure elburua bai. Eta ez da egina izan guk segitu ginuen eh, federal batean ere uh, sasoia hor, bukaera, horren dako, iteko proiektu polutolo bat eta behitz joa iteko behitz igotzeko. Eta horregatik dugu, eh, nahi dute bakarrik uh, ASB izaitea eta haiek berritz muntatu. Horregatik dut erraiten politiko uh, arazo bat dela. Horreskaz da, eta borondate politikoak gaten duzu. Bai, hori da politikoak. En ustez ez dute, ez, en fet ez dute zinez nahi eh, zerbait eh, ongi egita. Neskak zistelako? Hori ez dakit, ez induteran. Eh. Baina ene ustez, segur da, mutiko talde bat balin bazen ez zela hola pasako. Hori segur da.